una derrota de 55-59 eh, que eh, finalment no serveix per... O, o, o fa que heu de disputar aquest eh, playoff de la permanència. No? Explica'ns una mica com has vist el partit. Bé, el partit ha sigut, jo crec, bastant típic d'aquestes situacions, no? Que més com nosaltres doncs, hem tingut molt de nervis, estem en la mateixa situació que nosaltres, el que perdia dels dos s'anava a fer el playoff i bueno, ningú vol deixar, i això s'ha vist a pista, no? Hem estat molt bé en defensa, hem controlat bé els seus els 55 punts és la pitjor notació que hem fet en tot l'any a casa de diferència. Comentava, eh, comentaves tu el revisisme. El fet de el eh, segon quart fer només 5 punts, eh, això ha estat un llast no?, per al teu equip. Sí, perquè de fet el primer quart havien sortit bastant bé, estan ben defensa, hem fet alguna acció, algun triple d'en Guillem i d'en Marc, ens han distanciat una mica del marcador, crec que ens hem posat 5 a dalt, vegades doncs, eh, ens, ha, ens ha faltat poder una mica acabar de fer aquests dos bàsquets i posar-te 10 a dalt i jugar tranquil, no? I ha fet doncs, això, que hem estat molts minuts sense fer cap bàsquet i ens han posat el marcador 4 sobre mitja part, doncs ha fet això, doncs, que anar a remolc i a més al principi del tercer quart hem tingut la mala sort de dos faltes i bàsquets seguides seves que s'han punts i després ja, bueno, mm, tirar amb 10 punts a sota o tirar guanyant de 4 és molt diferent. D'altra banda, també estima de la derrota de la setmana passada a la pista de Palamós, no? que us hagués posat eh, potser una mica més fàcil, no? Sí, potser haguéssim tingut alguna opció més, tot i així, com que l'empat directe amb el Castellà, el partit d'avui, en quant a classificació, era molt més important perquè encara que haguéssim guanyat la setmana passada, jo crec que haguéssim estat obligats a guanyar avui també i tot. Però si haguéssim guanyat els dos, igual eh, quedàvem cinquens o sisens perquè estem allà tots a un partit el 12 hi ha un partit de diferència entre tots. De tota manera, Oriol, el que s'ha fet en aquest segon tram de temporada, en aquesta segona volta, impressionant, no? Perquè tal com estava a mitja temporada, al final de la primera volta, doncs se té un no? Sí, després de la primera volta van tenir alguna lesió de jugadors importants i bueno, van tardar algun partit eh, de, de pocs punts i això ens va portar per Nadal en una situació doncs, bastant dolenta, que estava en una situació de descens directe, amb 4 guanyats i 9 perduts, crec doncs, eh, una mica la por, el desànim de deixar-nos anar i acabava sent directe, que era molt possible, com va passar fa dos anys perfectament, i no, vam reaccionar, ens vam unir, i ens vam ajudar molt de Xavi Gonzalà, que ha pujat al segon equip, vam recuperar l'Esparrió, que la primera volta pràcticament no el vam tenir, i ens hem unit per intentar aixecar-ho i hem tingut opcions fins al final. Ara seguim vius i intentar doncs, el playoff sortir millor. Ara dos partits més, no? Sí, ara tenim un playoff que crec que ens anirà bé, mm, bueno, aquest, <laughs> aquest combat està clar guanyar avui i, i desconnectar i descansar tots que, que portem molts de nervis des de Nadal fins ara perquè doncs, no és agradable no, aquesta situació però bueno, si tu mires clarament de tot se n'aprèn i tenim algun jugador jove que viu un playoff de descens en aquí doncs jo crec que el pot ajudar bastant i si el traiem endavant pot ser una experiència molt bona de cara a l'any que ve. Doncs, Oriol, moltes gràcies i moltes sort de cara a aquest playoff. Moltes gràcies, Albert.